aytdilarki abu zar g'iforiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rardilar u kishini nihoyatda yaxshi ko'radilar abu zar g'iforiydaqa bir yaxshi ko'rgan sahobalar kam bo'lgan birodarlar hattoinki halilim deb xitob qilardilar abu zar g'iforiyga xos vasiyatlarni qildilar shunga amal qilib o'tib ketdilar bir viloyatni so'radilar biror bir viloyatga voliy qilib tayin qilib qo'ying deganlarida aytdilarki yo abozar men sizni yaxshi ko'raman biror ikkita odamga amir bo'lmang dedilar sizni yaxshi ko'raman dedilar yaxshi ko'rganliklari sababli biror mas'uliyatni yelkangizga olmang dedilar ba'zi vaqtda bir viloyatga voliyni men so'raganlarda ba'zi rivoyatlarda keltiriladiki siz zaifsiz bu omonatdir voliylik qiyomat kuni ko'p hasrat bo'ladi dedilar bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'radilarda qiyomatda bu kishidan martabasidan martabalarning past ekanligini aniq biladilar va ishora qilib so'radilarki mana bu hadisda yo rasululloh ba'zi odam odam ba'zi kishilarni yaxshi ko'radi lekin ularning amalini qilolmasa qiyomatda ahvoli qanday bo'ladi deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushundilarda anta ya aba zarrin man ahbabta ey abu zar siz yaxshi ko'rgan odamingiz bilan bo'lasiz qiyomatda dedilar shunda fa inni uhibbulloha va rasulahu unday bo'lsa men olloh rasulini yaxshi ko'raman dedilar shunda fainnaka man ahbabta deb qaytardilar siz yaxshi ko'rganingiz bilan bo'lasiz dedilar abu zar g'ifori yana qaytardilar birodarlar bir odam bir yaxshi ko'rsa ollohni do'stini yaxshi ko'rish kerak bir odamni martabasi uchun yaxshi ko'rib moli davlati uchun yaxshi ko'rish lekin solih odam bo'lsa martabali bo'lsa ham yaxshi ko'ring kishi o'zini yaxshi ko'rgani bilan deyaptilar shular bilan birga bo'ladi birodarlar ollohni dushmanini yaxshi ko'rishlikdan hazar qilmoqlik kerak chunki shu bilan bo'lib qoladi